fears into the wind. I am desperate for a touch of heaven. Oh, ja, Heere, ons kom lê ons harte in die hande vanaand en ons wil vra maak dit oop. Maak ons visie en ons sig en die manier hoe ons na die wêreld kyk en hoe ons die wêreld benader, die mense om ons benader, maak dit oop. Laat ons U op 'n ander manier kan beleef vanaand. En ons soos hier uitstap met 'n oop geloof hier uitstap. Ons bid dit in U naam. Amen. So ons tema vir hierdie jaar en elke kwartaal gaan ons dit bietjie op 'n ander manier benader en dit hang af van die tyd van die van die van die kerk en eh, of die tyd van die jaar van die kerk. Ehm en ons gaan dit elke keer op 'n ander manier benader, maar hierdie jaar het ek gedink dit sal goed wees as ons bietjie iets ontsluit, iets oopmaak, iets anders benader, dit dit ooptrek en sê maar ons geloof moet meer oopraak. Die manier hoe ons na die Bybel kyk en ons mense benader moet oopraak. Want ek dink ons het dit verloor. Ek dink soos die jare gekom het en jy ouer en ouer word dan dan raak jy al hoe meer enclosed en jy raak al hoe meer toe en jy benader nie meer die wêreld nie uh soos 'n kind, soos Jesus eintlik vir mense gesê het, maar jou geloof moet soos 'n kind sin wees. Oop, anders, breë visie, nuwe moontlikhede sien. En dit is bietjie waar ons hierdie jaar gaan praat. Die tyd in die kerk op hierdie stadium is epifanie. Nou epifanie, die Engels daarvoor is obviously epiphany. So dit is dis hierdie tyd wat hulle gesê het die kerk dink bietjie aan die tyd toe Jesus verskyn het en die eerste disippels en die en die eerste mense wat met Jesus in aanraking gekom het hierdie hierdie idees en denke begin kry het maar ons kom tot hierdie verstaan en besef dat die koninkryk van God lyk anders. Die goed wat Jesus op die tafel kom sit lyk anders. En dit is eintlik waaroor Epifanie gaan. Maar die Jode het 'n sekere verwagting gehad van wie Jesus moet wees. Hulle het 'n sekere verwagting gehad van hoe dit sou lyk as hy moes kom en sê maar die koninkryk van God lyk eintlik soos iets wat die Romeine gaan kom verslaan. Die koninkryk van God vir die antieke Jode was iets waar hulle weer herstel sal wees tot hulle oppermag en die Romeine wat hulle onderdruk plat gevee sal word op die aarde. Toe kom Jesus en ons sien in Epifanie dat Jesus was anders. Hy het vir die mense gesê maar die koninkryk van God lyk anders. Die manier hoe jy moet dink oor die lewe lyk like anders. Die manier hoe jy mense moet beander, benader is is anders. Dit lyk like anders. En op 'n stadium toe Jesus verskyn het, het hy met 'n klomp kindertjies te werk gegaan en en hy het eintlik vir die disippels probeer sê maar julle geloof moet lyk like soos soos hierdie kindertjies hier voor my. Nou ek wil net so vinnig vanaand vir julle 'n idee gee van hoe 'n Joodse seentjie of dogtertjie se se lewe gelyk het tot op 'n tot op 'n punt waar hulle ouer geword het en dan die huis verlaat het en getrou het en daai tipe van goed. So in die in die antieke tyd was daar nie iets so skool nie. Hulle het sinagoge toe gegaan en hulle het daardie Bybel geleer, die Ou Testament. Hulle het drie fases gehad van hoe hulle dit gedoen het. Die een het hulle genoem Beitsefer. Dis die eerste gedeelte van die van die Bybel het hulle geleer die Torah, die wet, die eerste 5 boeke van die Bybel. So kan jy nou jouself indink hierdie kinders wat van 'n 6-jarige ouderdom af die Bybel uit hulle kop uit moet sê Genesis deur Deuteronomium al die wetsboeke moes hulle kon opsê woord vir woord. Dit is wat hulle geleer het in Beitsefer. Later het hulle na Beitalmoed toe gegaan. Dit was soos die tweede fase. Dit is nou as jy beter was as net hierdie mense wat net die Bybel kon oorsê en die boeke weer kon sê, dan het jy bietjie verder geleer. Dan het jy gegaan tot by Maleagi. Dan het jy nog boeke bygeleer en jy kon vir mense sê, maar dit is hoe God met mense werk. Van Genesis deur tot Maleagi, uit jou kop uit. Ek dink ons Bybelkennis is baie swakker as die antieke mense sin, ek moet eerlik met julle wees. Hulle kon die Bybel uit hulle koppe uit opsê. En dan is die laaste fase gewees byt met rush. So dit is sou jy as jy die beste van die beste van die beste was, jy na 'n rabbi toe gegaan en jy het vir hom gesê, "Luister, ek wil jou volg." Ek wil wees soos wat jy is. En as jy met byt met ras gekom het, het die rabbi jou gechallenge. Dan het hy gekom na jou toe en hy het vir jou gesê, "Oké. Okay, so hoe verstaan ons die genade van God in die konteks van al hierdie goed wat jy gelees het?" En dan challenge hy jou. En as die rabbi gedink het jy's goed genoeg, as hy na maande en en 'n jaar se grind van jou agterkom het jy's maar jy is jy is die beste van die beste, dan het hy eers gesê, "Oké, okay, jy kan my volg." Wie van julle wil my volg nie ek joke. So ehm, by byt met ras was die laaste fase vir 'n vir 'n vir 'n Joodse kind gewees. En dit is hoe kinders opgelei was. So die kindertjies wat rondhardloop in hierse voor Jesus in in die antieke tyd toe hy hierdie goed gesê het, was nie simpel kindertjies gewees nie. Hulle was nie sommer maar net kindertjies wat hier buite gestaan het en balle geskop het en nie geweet het en dammies gesuig het nie. Hulle was kindertjies wat die Bybel geken het. Hulle was kindertjies wat of in byt uh, bytse ver was of in bytalmoed. En dan kom Jesus op 'n punt met al hierdie menige mense saam en hy sê eintlik vir sy disippels ook, luister, julle geloof moet soos hierdie kinders wees wat hier voor my staan. En dit is bietjie anders as wat ons nog ons lewe lank gedink het dit is. Ons het na kinders gekyk en ons het gedink kinders is simpel. Kinders is is dalk daai kindertjies wat glo in Kersvader en hulle weet nie lekker wat regtig aangaan in die lewe nie hierdie Joodse kindertjies was nie simpel kindertjies gewees nie. Julle kan sommer blaai na ons teks toe van vanaand Matteus 18 vers 1 tot 5. Ek wil julle challenge elke aand as julle kom na Relevant toe bring jou Bybel saam. Ek wil hê jy moet 'n hele week lank eintlik journey met met die tekste wat ons doen en die goeters wat ons lees want ek wil nie hê julle moet net hier aankom luister na 'n ding en dit gaan weer by julle ore uit nie. Ek wil hê julle moet dit actually gaan toepas, bietjie dink daaroor. So save hierdie teks, dink bietjie daaroor hierdie week. Nadat ons gepraat het, as julle in julle klein groepe praat, dink bietjie daaroor. Oor wat beteken om geloof soos 'n kind te hê? Kom ons lees dit saam Matteus 18 vers 1 tot 5. Die belangrikste in die koninkryk. In daardie tyd het die disippels by Jesus gekom met die vraag: "Wie is die belangrikste in die koninkryk van die hemel?" Hy het die kindjie nader geroep en hom tussen hulle laat staan en gesê: "Dit verseker ek julle, as julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle beslis nie die koninkryk van die hemel ingaan nie." Wie homself gering ag soos hierdie kindjie Hy is die belangrikste in die koninkryk van die hemel. En wie soos 'n eh, en wie so 'n kind kindjie in die, in my naam ontvang, ontvang my. Ons lees net tot sover. So ek dink nogals vir die disippels moes hulle op 'n punt gekom het waar hulle staan hier saam met Jesus. Hy sê om die koninkryk van die hemel in te gaan, moet jy word soos hierdie kindjie, soos hierdie klein glo in Kersvader dammiesuig kindjie wat hier rondhardloop. En vir hulle moes hulle gesê het, maar waar is jou spirituele diepte dan? Want ek meen 'n kindjie het nog nie die verstaan eintlik om te besef wie God is nie. Miskien het hulle nog eers die verstaan om eintlik te dink oor oor moeilike kwessies oor wie God is en hoe hy met ons werk en die manier hoe ons verhoudings moet lyk nie. So die disippels moes geskok daar gestaan het want hulle moes gesê het, maar wat is diepte is daar in hierdie kindjie wat ons nie het nie. Ons as disippels was ook deur byt sever, ons was ook deur byt Talmud. Ons is nou jou volgelinge en jy sê vir ons word soos 'n kind. Maar ons soos 'n kind te word beteken vir my twee goed en ek dink dis eintlik wat Jesus vir die mense probeer sê het. Soos ek vir julle gesê het, is Esja, Anke en en um Joshua toe ek nou die Kersvaderpak aangetrek het en ek was daar na die tyd, is daar heeltyd vrae gevra. Dit is asof hulle my heeltyd wil challenge. Hulle sê heeltyd vir my, Maar oom Hanu, hoe lyk Kersvader se slee? Hoe lyk jy weet waar bly hy? Wie sy vrou? Sy sit net daar, maar wie is dit? Hoe lyk hy? Wat gaan aan? Ek wil dit verstaan. En ek weet jy toe julle kinders was kan jy ook nou by jouself indink jy het nooit net aanvaar eintlik wat iemand vir jou vertel het nie. Toe jy 'n kind was het jy nie net alles te soetkoek opgevreet en as mense vir jou gesê het Hanu moenie oor die muur klim nie want daar's 'n hond aan die ander kant en hy gaan jou byt dan klim jy oor die muur want jy sê hoekom nie? dan by die hond jou. Maar jy het heeltyd dit ge-challenge, jy het heeltyd gedink maar kan ons dit nie anders benader nie? Miskien miskien moet ek hierdie vraag vra, miskien moet ek dit beter verstaan. So kinders was eintlik in my opinie in die antieke tyd selfs daai tipe mense wat gesê het maar ons glo in Kersvader. Maar ons wil weet hoekom. Ons wil dink oor hoe hy lyk, like, waar hy bly, die tipe mense waarmee hy sal trou met daai baard. Ek wil dit verstaan. So kinders het hierdie challenging mentaliteit gehad binne hulle. En ek dink dit is nog steeds so. As jy vandag met 'n kind praat, my sissie se kinders maak my fisies mal want hulle vra vir my wat oor alles. As ek nog een keer by iemand hoor hoekom, dan gaan ek my kar ja, breek. Want ons staan nou reg by my kar en dan sê my sissie se kind vir my, "Maar hoekom lyk die wiele so? Hoekom is dit wit? Hoekom is dit so groot? Waar ry mens met dit?" Dan sê ek soos, "Come on." Maar dit is hoe kinders is. Ons challenge groet en ons dink anders daaroor. So as Jesus vir daai vir daai mense sê word soos 'n kind, dan sê hy eintlik vir hulle julle moet oop dink. Beter wie sê hy soos hierdie kind wat hier voor my staan. As julle die evangelie kry, challenge dit. Dink anders daaroor, vra vra daaroor. Moet dit nie net so soetkoek opvreet nie. Want dit is nie waar dit gaan nie. Dit is nie net bytse fair om dit te recite of bytel moet om die Bybel oor te sê nie. Dit gaan oor meer. Dit gaan oor challenging goed. Dit gaan oor om anders te dink en oop visie te hê daaroor. So wat Jesus eintlik vir hulle sê. En dan die tweede ding wat vir my interessant is van kinders is hulle aanvaar nie net iets wat jy vir hulle sê nie. Dit is asof as ek vir hulle moet sê maar hierdie is die reël dan dink hulle ah, okay maar daar moet iets meer wees aan hierdie reël. Dit is nie dit is nie net so kleurkat soos wat ek dit nou hier op die tafel sit nie. So as 'n kind in die antieke tyd die Bybel moes benader sou hulle ook nie net gesê het maar die Bybel is 'n reëlboek nie. Hulle sou nie net gesê die Bybel is iets wat vir my sê hierdie is reg en daai is verkeerd nie. Dis vir my asof vir kinders is die Bybel 'n stuk wysheid. Hulle lees die, die storie oor Samson en hulle sien nie net 'n karakter wie se hare gesny word wat sterk is en goed nie. Hulle sien iets meer. As die Bybel vir ons sê moenie jok nie of behandel iemand mooi met liefde, dan sien kinders die wysheid daarin. En ons word ouer en ons mis dit. Ons gebruik die Bybel vandag as 'n reëlboek. Ons sê vir mekaar maar hierdie is die lyn, dis wit en swart, jy kan nie oor die lyn trap nie. Kinders sien hierdie wêreld van moontlikheid in die Bybel. Hulle sien die wysheid wat sit agter hierdie boek wat hulle in hulle hande het. Hulle sien die moontlikhede. Daar's altyd iets meer vir 'n kind. Dis nie net Kersvader nie, waar bly Kersvader? Hoe lyk dit waar hy bly? Daar's altyd ander moontlikhede. Ons verloor dit soos ons ouer word. Pieter Ens, 'n bekende skrywer, het drie verskriklike goeie boeke geskryf. Um so the Bible tells me so what the Bible actually is in the sin of certainty. En hy het gesê as jy die Bybel as 'n reëlboek wil benader, dan sê hy rulebook answers the lives certitude and finality, but wisdom embraces mystery soos kinders. Rulebook answers are distant and passive, but wisdom is intimate and learned through experience. Soos kinders. Moenie oor die muur klim nie, ek gaan oor die muur klim. Ek leer dit deur ervaring. Maar ons verloor dit soos ons ouer word. Ons raak al hoe meer toe soos ons ouer word want ons sê maar die Bybel moet 'n reëlboek wees. Dit moet vir ons net wit en swart antwoorde gee. Wat toe ons kinders was, het ons al hierdie moontlikhede in die Bybel gesien. Ons sien die Bybel nie meer as wysheid nie, ons sien dit as 'n reëlboek. Ons challenge dit nie meer nie. Ons vat dit as 'n reëlboek en ons sê, "Maar jy mag dit nie challenge nie." So Jesus sê eintlik vir hierdie disippels wat voor hom staan, hy sê, "As julle geloof nie so oop kan word soos hierdie kindjies se nie. Nie 'n kindjie wat alles net opvreet soos soetkoekie, maar as julle geloof nie iets kan word wat uitdagend raak of miskien nuwe moontlikhede sien in die evangelie wat ek vir julle op die tafel kom sit nie, sal jy nooit die koninkryk van God beleef nie. Maar ons sê vir mekaar om geloof soos 'n kind te hê is om te glo, vas te glo. Jy mag nie twyfel nie. Jy mag nie iets meer daarin sien nie. Jy moet dit net so vat vir granted. Jesus sê eintlik vir hulle, geloof soos 'n kind te hê is challenging en is altyd om iets meer te sien in die ding wat jy voor jou het. Dink wat 'n revelation was dit vir hierdie mense gewees. Hierdie Joodse kindjies wat opgelei is by Tsefer, by Talmud, by Midrash, En hier staan hulle voor Jesus en hy sê vir die disippels wat op die hoogste van die hoogste vlakke nou gekom het om hom te volg, sê hy, "Maar julle moet word soos hierdie kinders." Wat 'n revelation is dit nie? Julle moet 'n geloof hê wat uitdagend is en altyd soek na iets meer. Julle geloof moet oop wees, nooit toe nie. Julle geloof moet altyd oop raak soos jy ouer word. So Ons verloor dit want ons wil dit ons manier hê. Ons wil die Bybel hê as 'n reëlboek. Ons wil kan sê wie is reg en wie is verkeerd. Ons wil dit kan lees en kan sê maar daar's die sekerheid van wat ons lees. Jesus sê 'n kind soek nie vir die sekerheid nie, hy soek die iets meer. Hulle soek die iets meer agter wat daar staan. 'n Kind is nie net dit is swart op wit, dit is hoe dit staan nie, maar 'n kind daag dit uit. Waar? Hoekom? Waarom lees ons dit? Hoekom beteken dit? En dit is wat Jesus vir ons sê, help dit julle manier wil hê en word soos hierdie kindjie. So ek het begin deur om vir julle te sê hierdie Kersfees het ek weer beleef hoe my sissie se kinders se oë anders na my kyk elke liewe jaar. En dis die een ding wat ek elke keer dit laat my amper huil as ek daai soet aantrek en ek klim al uit en ek klim van die toilet af en ek gaan in. Dan sien ek Joshua se oë, Essie se oë, Anke se oë en elke keer wat ek sien is net 'n oop kind wat glo in hierdie Kersvader voor hom maar wat altyd sien daar's daar's iets meer. Daar's iets tot hierdie. Dit is so joyful, dit is awesome. En ek wens my geloof het so gelyk. Ek wens my geloof was soos daai kinders in challenging en oop en altyd soekend na iets meer, 'n stuk wysheid. So dit is waarmee ons hierdie jaar gaan worstel om te sê hoe kan ons as 'n geloofsgemeenskap hier in die aande, hoe kan ons meer oper geloof hê, anders kyk na die wêreld, anders kyk na die Bybel om dieper te verstaan, beter te verstaan en dit miskien soms selfs te challenge. En die challenge wat ek aan julle wil rig vanaand is as julle nou gaan na julle groepies toe en na julle by julle groepies was hierdie week gaan lees die storie van Samson in Rigters 13 tot 16. Gaan lees dit hierdie week en dan vra jy vir jouself af wat beteken daai storie vir my as ek geloof moet hê soos 'n kind. Wat beteken dit vir my om dit te challenge en te sê, maar wat beteken dit dat God hierdie sterk man gemaak het? Wat beteken dit? En wat sal dit, wat sal die iets meer wees agter Samson wat verlei was, geval het, maar God wat eintlik hom nog steeds liefgehad het? Wat sal die storie daar agter wees? Wat is die iets meer? So ek wil jou challenge, moenie net in die sonnaandae hiernatoe kom en sê okay maar kerk gaan nou vir my alles leer wat ek moet weet nie. Ek daag jou uit. Gaan vat 'n storie in die Bybel, stories so Simpsons in hierdie week en probeer dit benader met 'n oop geloof. Met 'n oop manier van kyk. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U vir ons hierdie jaar net weer kom sê U wil hê ons moet oop gelowiges wees. Mense wat dieper dink, dieper kyk en weier kan sien. Dat ons hierdie tipe gelowiges of Christene is wat net alles vir granted vat en die Bybel as 'n reëlboek benader en net wit en swart vir, vir mense gee nie, maar laat ons regtig word dink oor wat ons lees en hoe ons dit benader. Dankie dat u vir ons uitdaag as gelowiges en sê dit gaan nie 'n maklike pad wees nie, net soos kinders dit uitdaag met julle ook die evangelie soms uitdaag. Net soos kinders iets meer in die goed sien waar hulle waarna hulle glo, moet ons ook iets meer sien in ons geloof. En Here, my gebed van my hart is vanaand is is dat ons die Bybel sal benader as 'n stuk wysheid. Dat ons ons lewens so oop sal rig tot U hierdie jaar. En dat ons by die skool, by die werk, daar waar ons met mense in aanraking kom, dat ons regtig beskou word as oop gelowiges. En nie mense wat verhard en toemaak teenoor wat U doen in hierdie wêreld hier en nou nie. Dankie dat U ons uitdaag om dieper te dink. Ons bid dit in U naam. Amen. Gaan asseblief vra dat die kollekte opgeneem sal word. En terwyl die kollekte opgeneem word, wil ek sommer net hê julle moet hier op die bord kyk. Ons het verskeie bedienings hier in die aand en ek wil jou vir jou uitdaag om by die bedienings uit te kom. So graad 8s as jy wil betrokke raak, dan asseblief gaan sit jou naam op. Daar's lyste by die tafels daar. Gaan sit jou naam op en raak betrokke by by 'n bediening. So net vinnig, ehm um, julle sien hier's bandmense hier voor Amy, Marius, Rudy, Erik, Pieter. Hier's 'n klomp bandmembers hier hierso waarmee jy kan kom praat as jy 'n audisie wil doen en jy wil deel raak van die band, asseblief kom sit jou naam op. Kom praat met hulle. En ek gaan gou vra dat Amy miskien iets kom sê oor die band en as jy wil join. Hallo almal. Dis <laughs> ook okay, reg so so. Ehm julle ek sou 'n prof so van graad 8 9 van my gunsteling mense hier ontmoet. <laughs> gunsteling mense maar van my favorite verhoudinge gebou al in hierdie in hierdie band en die beste mense ontmoet en net 'n nog 'n community binne in die groot community van ons kerk ontmoet. Julle ehm um, as jy net in jou hart so klein bietjie voel, jy moet jou naam kom opskryf, kom na my toe na die diens, ek sal hier wees. Ehm um, en kom sê net sommer wat jy speel en ek vat jou nommer dit gaan oor die volgende 2 weke gaan ons net so 'n bietjie almal bymekaar roep en en audisie sou en so maar dit is letterlik niks om oor te worry nie. En ook ons speel die instrumente wat hier voor is, maar as jy 'n cello jol of iets kom, enige instrument, ons is oop vir alles. <laughs> um viool is ook baie lekker enige snaar instrument um ehm, harmonika enigiets is reg <laughs> so ja dis hierdie punt julle is enige en sy ouke trompet oh, <laughs> hy luister op fluister net hier so agter my instrumente so ja julle ons is oop vir enigiets <laughs> en kom chat met my daardie tyd ek sê maar net driehoekie is geklein dankie so uh, Reach is 'n bediening wat ons het op donderdagaande 6:00 uur kom ons hier by mekaar by die kerk in die jeuglokaal daar uh, by die markplein verby. So as jy in die week op soek is na 'n plek waar jy net bietjie geestelik kan journey saam so met 'n klomp mense, Reach is iets waar ons het twee fasette daaraan ons het Reach Go wat wat 'n uitreik komponent is waar ons van van so elke tweede week gaan ons uit en ons ryk bietjie uit en ons gaan Tygerberg Hospitaal toe ons bid vir mense daar. Ons gaan gee uh, vir karwagte dalk 'n pakkie en ons bid vir hulle. So as jy wil uitreik op 'n weeklikse basis elke tweede week kom Reach toe. Dit is 6 uur op donderdagaande. Die ander komponent daarvan is Reach uh, Reach Grow wat elke um elke donderdag aand selfe storie een keer 'n uh, So een keer elke 2 weke kom ons saam, ons lees 'n stukkie, ons kyk 'n video en ons gesels bietjie daaroor in ons journey net saam. So as jy 'n reacher wil word, ek vra jou asseblief gaan sit jou naam op dat ons vir jou kan kontak om donderdag aande sessie saam met ons te kom join. Plus, ek wil gevra ehm um, uh Dennis net geraal opstaan. As jy 'n jong volwassene is, hey hey. Hey hey. <laughs> As jy 'n jong volwassene is, Dennis gaan na die diens daar by Bliss se poster. Hy staan daar as jy jong volwassene is en jy wil net join en deel word van Bliss. Dit is ons groep. Ons kom by op Woensdaande bymekaar. Ons het twee maniere van spiritualiteit wat ons uitleef daar um, in die Markplein Woensdaande. As jy wil deel word van dit, ons sit ook Bliss se groep kom bymekaar hier in die komiteekamer na die diens. Jy's welkom om daar ook te gaan join, koffie te drink en saam met hulle te gesels. Kom by Dennis uit vir Bliss. Alsai. <laughs> En dan laaste, Helene, gou. Hierdie is Helene, sy's baie belangrik. Julle moet haar leer ken. So hey. So uh Helene is in beheer van die Hello team. Dit is die mense wat julle sien met hierdie tags wat vir julle verwelkom en hulle gaan um altyd, hulle is altyd betrokke hier op sonnaande om alles reg te kry en mense te verwelkom en ehm um, hulle is betrokke hierso by die kerk. So ons wil julle vra as daar hallo teamers is wat wil betrokke raak by die hele setup hier van die kerk op sonnaande. Helene is die persoon om mee te kom praat. Jy gou iets sê oor die hallo team? Ja my. Hierso, wat sommer raai ek. Sis. Hallo team. Hi julle. <laughs> Die hart agter hallo team is hof dink ek iets wat ek ek dink ons wil graag Jesus se hart by dit betrokke soos regtig uitleef. Om te kan sê ek gee iets van myself sodat iets groters kan gebeur. Ehm um, so dit is nie noodwendig ek dra net 'n stoel rond <laughs> of ek pak ietsie reg. Dis glad nie dit nie. Ehm um, dit is meer soos 'n community van mense wat bymekaar kom om te sê maar hoe kan ek hierdie space van die kerk 'n warmer plek maak sodat mense kan tuis voel by die community wat hier gebeur en ehm um, ja, hoe kan ek 'n lekker gesig wees vir mense om welkom te voel? Cool. Ja, Dan sommer net laaste wil ek sê as as jy ons het 'n klomp uitreike deur die jaar, uh, ons het nou in in April, Mei maand het ons uh, ook 'n uitreik, Junie, Julie het ons 'n klomp uh, uitreike um wat die jeug baie betrokke is by as jy iemand is wat hou daarvan om om te dien en terug te gee op 'n manier van uitreik asseblief kom gesels na na die diens met my ek wil jou opsit vir 'n uitreik ons wil julle deel maak van die leierskap van die uitreike en ek wil julle challenge in hierdie jaar moenie net 'n kerkganger wees nie moenie net iemand wees wat kerk toe kom en sit en geniet jy kan die dienste geniet by al mense dit is hoekom ons okkie is maar ek wil vir jou ek pleit by jou kom gee terug kom bou bietjie aan iets by die kerk en gaan gee terug in die skool waar jy betrokke is. Ons het 'n noue band met Stellenberg Hoërskool, so ons gaan julle by die skool ook baie sien. Maar ek wil jou vra as daar iets is wat jy wil weet of betrokke wil raak en as jy net met my wil kom chat, ek is hierso na die diens. Dan net vinnig die graad 8s. Julle en julle ouers kry ek in die groot saal um na die diens. Ons gaan net gou vinnig bietjie gesels oor die jaar. Um dan die graad 10s uh, net vinnig die graad 10s en hulle leiers, hulle kry mekaar in die bo-vertrek daar by die markplein, um verby, lyk like my die markplein is die senter van alles. So deur die markplein, jy gaan bo-vertrek toe van die klein saal, graad 10s, julle moet daar uitkom saam met julle leiers net vinnig. Ons ons probeer om hierdie jaar die kategese so 'n bietjie korter te maak ook om julle te akkommodeer om te sê die gesprekke wat ons het na die diens gaan kort wees en ons gaan meer 'n persoonlike pad met mekaar stap. Dan ehm um, die graad 9s, julle is in die jeuglokaal. Ehm um, dit is ook daar deur die markplein. Gaan gaan dit markplein toe. So graad 9s, julle is in die jeuglokaal en ehm um, ek dink graad o, graad 11s, julle is die laaste is graad 11s. Dis baie belangrik julle moet in die klein saal kom. Ons moet praat oor julle belydenisjaar. Kom ons staan en dan sing ons ons slotlied saam. So.